Hijra, preseljenje u Medinu. Predočavanje islama plemenima izvan Mekke. U mjesecu Zulkade, desete godine poslanstva, to jest krajem juna ili početkom jula, 619. godine po Isavu, alihi selam, Muhammed sallallahu alihi vselem ušao je u Meku, vrativši se iz Tajfa neobavljena posla. Tamošnji stanovnici, koji su inače pripadali plemenu Sekif, krajnje drsko su odbili poslanikov poziv da prihvate islam. Čak su ga i fizički maltretirali. Međutim, to nije spriječilo poslanika, salallahu alihi vselem, da nastavi svoju misiju i pozivanje u islam. Ovaj put odlučio je da islam predoči plemenima koja su dolazila na hodočašće u Meku. Sezona hađa bila je već počela i ljudi su na iznurenim kamilama dolazili iz brojnih mjesta iz unutrašnjosti Arabijskog poloostrva da hodočaste Kabu. Resulullah salallahu alaihi vselem okoristio se tom prilikom pa je izlazio pred arapska plemena i pozivao ih u islam. Govorio im je da je on od Allaha Đelešanuhu poslan i tražio je od njih da mu vjeruju i da ga uzmu u zaštitu dok im on ne objasni ono s čim ga je uzvišeni Allah poslao. Ibn Hišam bilježi u svojoj siriji od Rebije ibn Abada. Bio sam dječačić i nalazio se s ocem na mini. Allahov poslanik je stajao na mjestu gdje su se spuštala arapska plemena i govorio O sinovi tog i tog, ja sam vam od Boga poslani poslanik – On vam naređuje da samo njega obožavate i da mu ništa drugo ne pripisujete, da se okanite obožavanja ovih kipova i da vjerujete meni i da me uzmete u zaštitu dok vam ne objasnim ono s čime me Allah šalje. Za njim je išao jedan škiljev, dobro obučen čovjek koji je imao dvije pletenice i bio ogrnut adenskim ogrtačem. Kad bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj govor, taj čovjek se nadovezivao. O sinovi tog i tog, govorio je. Ovaj vas poziva da sa svojih vratova skinete lata i uza i da se odreknete svojih saveznika. Poziva vas svojim novotarijama i zabludi. Ne slušajte ga i ne obazirite se na njega. Ko je ovaj što ide za njim? i nadovezuje se na njegove riječi, pitao sam oca. To je njegov Amidža, odgovorio je. Abdul Uza ibn Abdul Mutalib ili Ebu Leheb. Poslanik je međutim bio uporan u svojim nastojanjima. Koristio je priliku kada bi ljudi za vrijeme neke svetkovine ili u vrijeme hađa dolazili u Meku i izlazio pred njih saopćavajući im poziv u islam. Na taj način je pozvao u islam pripadnike brojnih plemena, pozivajući ih u Allahovu vjeru i predočavajući im uputu i milost kojemu dolaze od Allaha Đelešanuhu. Autori Sira navode da poslanik Alihi Selam nije propuštao ni jednu priliku. U islam je pozivao i plemena i pojedince. Naročito je nastojao pridobiti ljude koji su u svojim plemenima imali određeni ugled i poštovanje. Neki od njih, iako je to bio mali broj, odazvali su se na njegov poziv i prihvatili islam. U sirama se navode sljedeća imena. Suvejd ibn Samit, ugledni pjesnik iz Jesriba, Medine. Bio je veoma poznat i poštovan, pa su ga njegovi sunarodnjaci prozvali El Kamil, potpuni. Ilijas ibn Muaz, mladić iz Jesriba, iz plemena Eus, Ebu el Gifari, stanovnik okoline Jesriba, pripadnik velikog plemena El Gifar, Tufail ibn Amr ed Deusi, daroviti pjesnik i poglavar plemena Deus. Zahvaljujući njegovom prihvatanju islama, cijelo pleme Devs će kasnije primiti islam.